Viva Bacchus, Bacchus lebe, Bacchus war ein braver Mann. Viva Bacchus, Bacchus lebe, Bacchus war ein braver Mann. Ob ich's wage, ob ich's trinke, ob's wohl aller sehen kann. Was hilft das Zaudern, das Zaudern, hinunter, hinunter, nicht lange, nicht lange gefragt, nicht lange, nicht lange gefragt. Nur Meeres hinunter, das heiß ich, das heiß ich gewagt. Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, die Blonden, die Braunen, sie leben, sie leben, sie leben hoch, sie leben, sie leben, sie leben hoch. Das wird trefflich. was mit Herrlich. Ach, das heiß ich Götterdrank. Viva el Bacchus Baurus, liebe Baurus, wer den Weiger hat. Viva el Bacchus Baurus, liebe Baurus, wer den Weiger hat. Viva el Bacchus, Bacchus, liebe. Es lieben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, Viva Bacchus, Bacchus in Ebel. Es lieben die Mädchen, e die Blonden, die Braunen, e sie leben hoch. Viva Bacchus, viva der, den meiner Hand. Viva Bacchus, viva der, den meiner